Հայացք։ Զովինար Գրիգորյանի հաղորդաշարի դիտակետում Արցախն է ու Արցախցին։ Վասիլի Աթաջանյանը ԼՂՀ առաջին, երկրորդ եւ երրորդ գումարումների ազգային ժողովի падգամավոր է։ 1995-ից 1997 թվականներին խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահն էր։ 1997-ից 1998 եւ 2010 թվականներին զբաղեցրել է ԼՂ արտաքին գործերի փոխնախարարի պաշտոնը։ Արցախում ու Հայաստանում դրությունը օրհասական է։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը համաձայն է ստորագրել փաստաթղթի տակ, որով Արցախը Ադրբեջանի մաս կճանաչվի։ Նա պատրաստ է հարաբերություններ հաստատել Թուրքիայի հետ առանց նախապայմանների։ Ինչ է մտածում Արցախի շրջափակման առհասարակ տեղի ունեցողի շուրջ քաղաքական գործիչը։ պարոն Աթաջանյան, անընդհատ բոլորս էլ դա ենք ասում, որ պետք է Նիկոլը հրաժարական տա կամ Նիկոլին հերացնեն։ Միայն այդ դեպքում մենք կարող ենք գոնե այն ինչ չենք կործրել պահենք։ Ինչու չենք կարողանում։ Որն է պատճառը, որ Նիկոլը այսքան ամուր կարճել է իր աթորին։ Ինչու չենք կարողանում դա իրագործել։ Նիկոլը շատ ուժեղ թիմ ունի, ոչ թե Երևանում նստած այնքանալպես շատ լավ ծրագրված քայլերով Հայաստանի քաղաքացիներին նամանավան գյուղական միջավայրով ապրող մարդկանց հոյակապ շեղում են խափում են ու այդ խափելի ցանկությունների մեջ սուտ մոտ ցանկություններն բաղում են եւ Նիկոլո 5 տարի է մի ուժեղ մեթոդ ունի, ես որպես տնտեսագետ եմ ասում։ Հայաստանի բյուջետից շրջանների գումարներ ա տալի, մթոմ այդ շրջանները գյուղերը զարգացնելու համար, բայց փաստոր են տա տալիս են ժողովրդին։ Պետական ձևով տալիս են ժողովրդին ու Այսինքն բաժանում ժողովրդին ոչ թե տնտեսություն են զարգացնում, այլ ամիջապես չեն բաժանում, չեն ասում արդի գրպանում, բայց դե է ստացվում։ Ու դրանից հետո, այդ հարավնուքից հետո իրաս էմիսարները մտնում են այդ գյուղեր, ասում են դե այս մարդին պահելա պետք, սա չպիտի հանենք, որովհետև այն ուրիշները, որ եկան, այս ստացածն էլ հələ ձեր ձերքերից խլելու են։ Այնուամենայնիվ, մենք այդքան անզոր ենք, սպասենք, որ ամեն ինչ կործանվի, թեկուզև աշխարհը մեր դեմ է, աշխարհը ուզում է ենթադրենք, արևմուտքը ուզում է, որ Նիկոլը մնա եւ այլը ինչ որ նպատակներ ունեն, այստեղ աշխարհակաղակական շահեր են բախվում, մենք կուլ գնանք այդ ամենին, ասենք, որ մենք անզոր ենք։ Չէ, բայց կա մի հանգամանք, որը շատ ուժեղ հանգարում է։ Լևոն Պետրոսյանի թիմը արդեն 20 տարուց ավելին, հետո դրան միացավ նաև Նիկոլի թիմը, որոնք քարոզ են անում, որ Ղարաբաղցիները վատն են քանդում, են կռիվ են ուզում։ Նրանք սերմ են հայ ժողովրդի մեջ, Եթե Նիկոլին հանենք ու լինի ասեն Քոչարյանը, գրիվ են սկսելու։ Քոչարյանը չլինի, ծնվի նոր քաղաքական առաջնորդ, ենթադրենք։ Ղարաբաղցիք տենց են անելու, գրիվ են անել իրան շուշի համար պետք է նենց հալած, որ իրանք չհասնեն նպատակին։ Ղարաբաղում կռիվը նոյեմբերի 9-ին դադարեցվեց, դրանից հետո Հայաստանի տարածքներ զավթեց Ադրբեջանը, զոհվեցին երիտասարդներ։ Չգիտեմ ճիշտն ասած, բայց ինձ թվում է այդ Ղարաբաղցիների գործոնը շատ ուժեղ հիմի էլ աշխատում է։ Ու դրանով ժողովրդին վախցնում են, խափում են, ուզում են նենց անեն, որ Ղարաբաղցիները ոչ թե Նիկոլ են հանում, Նիկոլը լավն է, ուզում են իշխանություն վերցնել։ Դրա համար Ղարաբաղցիների հետևից ժողովուրդ չեն գնում։ Չնայած ես Ղարաբաղցիների հետևից չգնան, միթե նոր առաջնորդներ չկան, անկեղծ, իրոք անշահախնդիր, ազնիվ նպատակներ ունեցող, ում հետևից ժողովուրդը գնա։ Դժվար հարց է։ Կարծեմ հələ պահը չի հասունացել Հենց լիդերներ չկան, էլի չկան հալավոր շատ չենք հուշանա, միջև պահը հասունանա հնարավոր է արդեն ամեն ինչ կորած լինի։ Համաձայն եմ վտանգավոր ուշացումը, բայց դրա դեմը առնման Նիկոլ իրա թիմով նախկիններ։ Հենց ով որ ուզում է մի բան անի, ժողովրդին հավաքի բան, ասում է, նախկինները ուզում են գան իշխանության։ Վանեցյանը նախկին, այն մեկը նախկին է։ նախկին, 5 տարի Նիկոլը պարակտիչ սերմերց անեց ժողովրդի մեջ։ Նշանակում է ընդդիմությունը չի կարողանում անրաժեշտ հակակարողություն տանել, կամ գուցե ընդդիմությունը իր նպատակների մեջ ազնիվ չէ։ Թեմ կարա ասեմ, ստեղից Երևան մի քիչ հա։ դժվար է։ Ընդդիմությունը մեծամասնությամբ անմա այն մեթոդներով, որ ժողովուրդը բոլորը չեն ընդունում։ Հետո կա հակակշիռ կա պայքար նիկոլականն են։ Եթե ես երկու անգամ գնամ միտինգը, հələ խոսեմ էլ աշխատանքից կհեռացնեն։ Հեռացնեն կամ իմ երեխաներին գործ կհարուցեն քրեական եւ այլը եւ այլը։ Դուք համան հա, վախում եմ։ Հիմա Արցախը շրջափակման մեջ է։ Կարող է մի օր էլ Ադրբեջանը արդեն համոզվի, որ չի կարողանում ապաշարելով Արցախը հնազանդեցնել դիմի զենքի վիճակի ենք ինքներս մեզ պաշտպանել։ Չեմ կարող ասեմ, մեր բանակի վիճակը ես չգիտեմ։ Բայց չեմ կարծում, որ կդիմի զենքի, որևէտև չնայած ռուսական բանը ստեղա, խաղապահ զորախումբը, խաղարար ուժերը, ես նրանց չեմ մեղադրում։ Նրանք իրենց գործն են կատարում իրանց մանդատում չկա, որ իրանք պետք է զենք օգտագործեն։ Բայց նրանք մանդատ էլ չունեն կարծեմ։ Չէ։ Միջազգային մանդատ։ Ինչ կա էլի։ Ինչ կա։ Չկա այնտեղ մեթոդ, որ դու զենք գրարի։ Դա պետք է նստեն նորից պայմանավորում։ Ադրբեջանը ոչ մի ժամանակ չի համաձայնվելու այդ քայլին։ Պարոն Աթաջանյան, երբ Փարուխի դեպքերը տեղի ունեցան, Մոսկվայի առաջ այդ պահանջը դրինք, որ հարկավոր է լիազորությունները մեծացնել խաղապահների։ Մի տարի անցել, ոչինչ չի փոխվել։ Բանալին Մոսկվայա։ Եվ կարևոր է, թե ով ավելի շուտ կպտտի այդ բանալին։ Իսկ թվում է Պուտինը ոչ մեկին չի տա այդ բանալին, ինչքան որ ինքն դղնստի, եթե հիշում եք, հենց 44 օրվա պատերազմը բրծա Պուտինը որ խոսեց, հենց հայեցինք, ստորագրեցինք, ասեց մենք հենց ենք անելու, որ ադրբեջանական կողմն ու հայկական կողմն մեզանից գոհ մնան հնարավոր բան է, Փաշինյանն էլ է ասում, պիտի այնպիսի մի պայմանագիր լինի, որ երեք կողմերը կող լինեն եւ արցախցիները, եւ ադրբեջանցիները, եւ Հայաստանի հայերը։ Էլ չի ասում, հնարավոր բան չէ։ Անընդունելի է լալ այն սկզբունքը, որը ընտրել են Փաշինյանը ու իրան թիմակիցները։ Դες չի լինում, որ մի պետություն, ասենք 15 տարեբանակ չմա, հետո ասում սա հեշտ հա, ջնջում եմ զերոյից սկսում եմ նոր, դες չի լինում։ Ամեն գործում կա շարունակություն։ Ռուսերեն ասում последовательность։ Преемственная последовательность, ընդունելի տարբերակ։ Բայց մենք այնքան տարե բանակ ցավը եկել ենք հասել այն աստիճանին, որ OBS-ն մեզ առաջարկը ԵԱՀԿ-ն առաջարկը մեր իրեք սկզբունք տարածքային ամբողջականություն տարածքային ամբողջականություն ուժի եւ ուժի սպառնալիքի չկիրառում եւ ժողովուրդների ազգերի ինքնորոշման իրավունք բանակցությունները տարվում էր երկու շատ կարևոր հարց լուծելու համար հիմա այս երկուսը իրագործվում է այս մեկը մոռացել է մենք կռիվ ենք տվել որ այդ իր սկզբունքը համատեղ լուծվի։ Ոչ մեկը չգերադասվի։ Հա, որտեղ մենք իմանում ենք, եթե Ադրբեջանը տարածքային ամբողջականություն լուծեց, նա մնացածը իրան հետաքրքրություն չունի լուծելու։ Նա հրաժարվելու է մեր հարցը լուծելու եւ մեթոդ ճարելու։ Ասելու է թող ադրբեջանցիները գան Ղարաբաղ ոնց եղելա։ Հետո անենք հանրակրոյ։ Նասելով հանրակվեն պետք լինի սաղ Ադրբեջանի տարածքով։ Եվ տարբեր բաներա։ Մենք դեմ չենք եղել շրջանները 5 տանկ։ Բայց դրա դիմաց կարգավիճակ պիտի ստանանք։ Ասում ենք, եթե դա տանք, ասելու է, էլ չեմ լուծում։ Էլ հարց չունեմ ես։ Հա ինչ, հիմի կատարում։ Ցավոք սրտի նույն մարդիկ, որ գալիս գնում էին, այ հիմի դուրս գան ես ասեմ, քեզ այնքան որ ասում էինք, հիմա տեսեր որ տենց եղավ։ Որ տենց է ստացվել։ Այդ գործողության մեջ Նիկոլնելունն իր ահա որ մեծ ներդրումը, հա, ավանդը։ Ավանդը։ Ջնջում ենք, այ ջնջեսեն արդեն գիրած Ղարաբաղը հարցը լուծում։ Դե բաց չէ նա դիտավորյալ է այդպես արել։ Դե դրա համար դրատական դուսկելը 10 անգամ դժվարացել է։ Դրա համար Նիկոլ Մարազների հիման վրա Ադրբեջանն ասում է մենք հարց չունենք Ղարաբաղի։ Բրծած է։ Ղարաբաղը մեր տարածքն է։ Մենք դիսավոր Պուտինը կենաց խմի վերածում եկեք հետաձգենք բայց չեն համաձայն։ Սոչիում հիշում եք, Պուտինը Ալիևի հետ էլ հանդիպեց, Փաշինյանի հետ էլ։ Երբ Ալիև-Պուտին հանդիպումն էր, Պուտինը ասաց. «Ղարաբաղի հարցը անորոշ ժամանակով հետաձգել»։ Ալիևը հակադարձեց, ասաց. «Ղարաբաղի հարցը արդեն լուծված է»։ Մի համաձայն։ Եթե համաձայն է, ինչու է պաշարել Ղարաբաղը։ Ինչ նպատակ ունի։ Հույս ունի, որ ճնշելով առանց զենքի Ղարաբաղը կհայաթափվի։ Այո, Նպատակը դա է։ Մասնալավ չգիտում լի Ղարաբաղցիներին։ Իզուս չն ասում է կողահաստ Ղարաբաղց։ Ձեր կարծիքով նա արկածախնդրության չի դիմի, զենքի չի դիմի։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, որ շատ քիչ մարդ է Եկատերնում։ Ալիևը մոտ 20 տարի է իր երկրի ղեկավարը մա Ղարաբաղի հարցը օկնականների միջոցով, ինստիտուտների միջոցով նորանոր բաներ է հանարում կապված Ղարաբաղի հարցի հետ, Ղարաբաղցիների հետ, ճանապարհ, ուշադրություն է շեղը։ Ոսկե հանքեր, ուրիշ մեթոդով ինք այդ երկիրը հալաղեկավարած չի։ Եթե մի օր կտրվի Ղարաբաղի հարցը, ոչ մի քանի ամիս Ադրբեջանը ոտի է կախնելու ասա 38 տարեա պապա տուտու մեր կյանք հոտումս։ Մեր փողերը ուտում եք։ Հերիք եղավ։ Նրանն էլ է ձեռնտու, որ այս հարցը ձգձգվի։ Այո, այո, այո։ Նա 2020-ին հնարավորություն ուներ մտնելու Ստեփանակերտ։ Նաև Ադրբեջանին էր ձեռնտու, որ ամեն ինչ ավարտին չհասցվեց։ Չէ, Հատա Ադրբեջանի երազանք։ Այլևս չի կարող իշխանության մնալ, եթե Ղարաբաղի հարցը լուծվի։ Մնալով, մնալով։ ավարտվեց հայաց հաղորդաշարի հերթական 2023 թվականի մարտի 14-ի թողարկումը։ Հիշեցնեմ, զրուցակիցս Վասիլի Աթաջանյանն էր։